Հակարակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը քննարկվել են շփման գծում տիրող իրավիճակը եւ դրա շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները։ Երևանում հանդիպել են Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարները։ Ղարաբաղյան հարցը չպետք է օգտագործել իրավիճակն ապակայունացնելու նպատակով։ Արցախի գյուղատնտեսության բնակավարում մոտ ժամանակներս կլինեն նորություններ։ Նոյեմբերը Ստեփանակերտում հայտարարված է ծառատնկման, սանմակրման եւ բարեկարգման միամսյակ։ Շուրջ 1 տարի է հադրութում գործում է արվեստի դպրոց։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։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 Նոյեմբերի 4-ին ԼՂՀ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանն ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպանն անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող վիճակին եւ դրա շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի արևելյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացիչները։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյան այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար Ռազմիկ Պետրոսյանը ապարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Ադրբեջանի կողմից վերջին շրջանի ծադրանքները բանակցային գործընթացը տապալելու նպատակ են հետապնդում։ Նման կարծիք են հայտնել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Արցախի Հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Հանդիպան ժամանակ զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել օրեր առաջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան Երևան կատարած այցին։ Նախարարներն նշեցին, որ համանախագահների կողմից Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանը հատելու ժամանակ ադրբեջանական կողմի արձակած կրակոցները եւ վերջին շրջանի սադրանքները բանակցային գործընթացը տապալելու նպատակ են հետապնդում։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Կարեն Միրզոյանը անդրադարձ են կատարել Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարությունների փոխգործակցության առնչվող հարցերին։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Եվրամիության միջև համագործակցությունը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ Արցախի ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնման եւ հետագա զարգացման վրա։ Հարավային Կովկասի Եվրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերի հետ Երևանում կայացած հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է ԼՂՀ արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Նա նշել է, որ սա դեսպան Զալբերի հետ երկրորդ հանդիպումն է։ Այսպիսի հանդիպումներն իհարկե կարևոր են Եվրամիության եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացիչների միջև կապերի շարունակման տեսանկյունից։ Ես ներկայացրի նախորդ հանդիպումից հետո Արցախում տեղի ունեցող գործընթացները, մասնավորապես մայիսին անցկացված խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները, նշել է Կարեն Միրզոյանը։ Նախարարի խոսքով կողմերը կարծիքներ են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման ներկա փուլի վերաբերյալ։ Մենք համաձայնեցինք, որ հարկավոր է վերջ տնել իրավիճակ վիճակը սրելու հետագա փորձերին եւ ջանքերը կենտրոնացնել խաղաղ կարգավորման ուղիներ գտնելու ուղությամբ, ասել է արտգործնախարարը։ Անդրադառնալով խաղաղարար ուժերի տեղակայման մասին խոսակցություններին Կարեն Միրզոյանն ընդգծել է. վստահ եմ, որ խաղաղարար լավագույն ուժերն արդեն Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում են։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակն է։ Ես դեմ չեմ այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, բայց որոշակի նախապայմաններ գոյություն ունեն, որոնք անհրաժեշտ է դիտարկել որպես երողություն։ Այդ մասին Երևանում ասել է Եվրոպական միության Հարավային Կովկասի Եվրաստանի ճգնաժամի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ հանդիպելուց հետո պատասխանելով հարցին, թե ինչու հարավային Կովկաս այցի ընթացքում ինքը նաև ԼՂՀ չի այցելում իրավիճակին տեղում ճանոթանալու համար Մենք քննարկում ենք հարցը եւ կտեսնենք թե ինչ արդյունք կլինի, հավելել է Հերբերտ Զալբերը։ Անդրադառնալով նրան, թե ինչ հարցեր են քննարկվել ԼՂՀ արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը, նա նշել է. Մենք իհարկե համաձայնեցինք, որ արկա է մեծ լարում եւ անկասկած ցանկություն կա սահմանափակելու դա։ Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում տեղի կունենա գործընթաց, որն ուղղված կլինի լարման նվազեցմանը, ընդգծել է Հերբերտ Զալբերը։ Անդրադառնալով լարման պատճառին, նա ասել ստեղծել է, չեմ կարող հստակորեն ասել, թե պատճառը ո՞րն է, կախված միջադեպերից կողմերն իրար են մեղադրում։ Եվ ես կարծում եմ, որ նա ով մուտք չունի, ով տեղում չէ, չի կարող որոշել, թե ով է իրավացի եւ ով մեղավոր։ Գյուղատնտեսության բնակավարում մոտ ժամանակներս կլինեն նորություններ, մասնավորապես այգեգործության եւ բուսաբուծության ոլորտներում։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը, Վարսիկ Հարությունյանի անդրադարձը։ Բազմաթիվ նոր ծառատեսակներ կան, որոնց պտուղն այսօր ռուսաստանյան, հայաստանյան շուկայում շատ արդիական են, սակայն մեզ մոտ դեռևս չեն աճեցվում։ Վերջերս համապատասխան մասնագետների կողմից կատարվել են ուսումնասիրություններ դրանք Արցախում աճեցնելու ուղղությամբ։ Արամ Մխոյանի խոսքով արդեն որոշակի աշխատանքների արդյունքում առաջիկայում մեր ուրեմն ոլորտումն է կներգրավենք նոր մշակաբույսեր, դա կլինի նրանոր տեսակները թզի, նուշի, պիստակենու Գյուղնախարարը համոզված է, որ Պիստակենու մշակության ընդլայնման արդյունքում Արցախը կկարողանա նոր շուկա ներգրավել։ Պետք է ասեմ, որ Պիստակենին ընդհանրապես մեր կողքին աճելով Պարսկաստանի Իսլամական Հանրապետության համար մեծ տնտեսական արդյունք է տալիս, իսկ մեկ մեր համար դեռ դա անհասանելի է ընդամենը մի քանի մետրի վրա մենք այդ մշակաբույսը ունենալով դեռևս չենք ներգրավել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նոյեմբերի 1-ից 30-ը Ստեփանակերտում հայտարարված է ծառատնկման, սանիտարական մաքրման եւ բարեկարգման միամսյակ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալ միամսյակի աշխատանքների համակարգման հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ քաղաքի տարբեր հատվածներում իրականացվում են բարեկարգման աշխատանքներ։ Նրա խոսքով ակադեմիկոս Թախտաջանյան վան Ստեփանակերտի բուսաբանական այգու մասնագետներն ու բանվորները սանիտարական էդ են իրականացնում։ Աշնանային էտին զուգընթաց միաժամանակ ծերացած ծառերը փոխարինվում են նոր տնկիներով, նշել է քաղաքապետի տեղակալը եւ ավելացրել, որ մայրաքաղաքում արդյունավետ աշխատանքներ են տարվում սանիտարական մակրության բարելավման եւ բարեկարգման ուղղությամբ։ Փոխքաղաքապետը տեղեկացրեց նաեւ, որ միամսյակին շուտով կներգրավվեն նաեւ պետական ու մասնավոր կազմակերպություններ, ուսումնական հաստատություններ։ Ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ից գործում է Հադրութի արվեստի դպրոց պետական ոչարևտրային կազմակերպությունը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ըստ նորեժ Ժուլիետա Հայրապետյանի դպրոցում գործում էր 7 բաժին, որը իր մեջ ներառում էր Դաշնամուրի երկրծողության կանոնի դհոլի շուի, թատերական եւ պարարվեստի դասարաններ։ Դրանց ուսմամբ զբաղվում են տարբեր մասնագիտությունների տասնորդ ուսուցիչներ։ Դպրոցի աշխատանքային գործունեությունը իրականացնում է Պետական ոչ արևտարային կազմակերպության կանոնադրության համաձայն։ Դպրոց հաճախող երեխաների մոտ ձևավորում է ինչպես երաժշտական, այնպես էլ գեղագիտական մի շարք միտումներ որոնք ավելի է ձևավորում նրանց մտահորիզոնը։ Ուրախալի է, որ Դուբրոցի ժող գործիքների բաժինը իր 3 դասարաներով զարգացման փուլում է։ Տարեստարի ավելանում են դասարան ընդունողների թիվը։ Դասատուները բարձր պատասխանատվությամբ են կատարում իրենց պարտականությունները։ Դուբրոցի սաները մասնակցում են հաջորդ քաղաքում անցկացվող բոլոր միջոցառումներին։ Ստեփանակերտ քաղաքում կազմակերպված ազգային նվագարանների մրցույթում Դուբրոցի շուի 5-րդ դասարանի սան Գրիգորի Մելքումյանը գրավել է երկրորդ տեղը։ Զվետա Հարապետյանի նշեց, որ դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը 2015-2016 ուսումնական տարում կաշխատեն ավելի բարձր պատասխանատվությամբ երեխաների գեղագիտական եւ հոգեվոր զարգացման առումով։ Ակտիվ մասնակցություն կունենան շրջանում կազմակերպվող բոլոր միջոցառումներին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Պետությունները չպետք է Ղարաբաղյան հարցն օգտագործեն տարածաշրջանում, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակն ապակայունացնելու նպատակով։ Այս մասին հայտնել է Կամբոջայի թագավորության, կրթության, երիտասարդության եւ սպորտի նախարար Հանկ Չոուն Նարոնը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտությունը խորհրդային միության փլուզման պատճառներից մեկն է եղել։ Միխայել Գորբաչովն այն ժամանակ չէր կարողացել լուծել այդ հարցը։ Եթե հարցն այն ժամանակ լուծվեր, ապա հիմա իրավիճակը բոլորովին այլ կլիներ լիներ։ Ես կարծում եմ, որ խաղաղությունը պետք է պահպանել, հակամարտությունը պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծել։ Ամենակարևորն այն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է անեն ամեն ինչ խաղաղությունը պահպանելու համար եւ ձգտեն խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծել, ասել է նախարարը։ Ղարաբաղյան հակամարտության արագ լուծման սցենար չկա եւ ներկայիս պայմաններում քիչ հավանական է որևէ առաջընթաց։ Այս մասին հայտնել է Լեհաստանի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի վերլուծաբան Կոնրադ Զաշթովտը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ժամանակ առ ժամանակ նկատվող լարվածությանը եւ խնդրի խաղաղ կարգավորման հերանեկարներին Փարիզում Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովը քաղաքական հանձնաժողովի նիստին ձայների 24 կողմ 16 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել բրիտանացի падգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի բռնության էսկալացիան Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում հակահայ զեկույցին։ Որևէ մեկի համար անակնկալ չէ, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի քաղաքական հանձնաժողովը զեկույցը ներառելու է առաջիկա Միկա Հունվարյան Լիա Գումար նիստի օրակարգում ասել է վիահաժողովի հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը անդրադառնալով 3 վիահաժողովի քաղաքական հանձնաժողովի կողմից ընդունված եւ Լիա Գումար նիստ տեղափոխված բրիտանացի падգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հակահայկական զեկույցին որևէ մեկի համար անակնկալ չեր նաեւ որ վիահաժողովը վաղուց արդեն վերածվել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի դուստր ձեռնարկության հատկապես քաղաքական հանձնաժողովը, ասել է Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հատուկ չվերթով այսօր երեկոյան Մոսկվայից Երևան կժամանեն Տուլայում ավտոբուսի վթարից դուժած 32 ուղևորներ։ Օդանավում կլինեն նաև վթարի 8 զոհերի մարմինները։ Հիշեցնենք, որ Տուլայի մարզի Ուզլովայա քաղաքից Երևան ուղևորվող ավտոբուսը վթարի է ենթարկվել։ Ավտոբուսում 59 ուղևոր է եղել, որոնցից 8-ը վերջին տվյալներով զոհվել է։ Եգիպտոսում ռուսական A321 օթանավի կործանման պատճառը շարժիչի պայթյունն է եղել։ Այս մասին Al-Masri Al-Yaum բարբերականին հայտնել են օթանավի կործանման հետաքնությամբ զբաղվող քննչական հանձնաժողովում եղած աղբյուրները։ Դրանց փոխանցմամբ այդ մասին վկայում են Սև արկղերի վերցանման արդյունքները։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայում այսօր կանցկացվեն խմբային մրցաշարի երկրորդ տուրի խաղերը։ Գերմանիայի Դորտմունդի Բորուսիան կընդունի ադրբեջանական Գաբալային, որին Բաքվում հաղթել էր 3-1 հաշվով։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության պատճառով Բորուսիան Հենրիխ Մխիթարյանին չեր տարել Բաքու, բայց Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանը կմասնակցի պատասխան խաղին։ Ց խմբի մյուս խաղում ռուսական Կրասնոդարը կհյուրընկալի հունական Պաոկին։ Դորտմունդ Կրասնոդարցիները ցեխեմբի առաջատարն են եւ 3 տուրերից հետո ունեն 7 միավոր։ Կրասնոդարը հավաքել է 4 միավոր, Պաոկը 3, իսկ Գաբալան 1։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպայի լիգայի գործող գավաթագիր Սևիլյան այս տարի հանդես է գալիս Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամբամացություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիսարևելյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։